solat berjemaah di samping bagi yang mulai dan ibadah mulai dan kita sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakan doa dan pengharapan kepada Allah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan permohonan kita Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah. Kita minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung daripada neraka itu dikenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan dapat surga daripada Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan amal ibadah kita tetapi ia yang adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala nak dapat surga dan dapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kena kita lakukan, kena kita laksanakan. Karena kerana kena kita lakukan apa yang menyebabkan wujudnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada yaitu melalui amal ibadah. Dengan ada yang amal ibadah yang kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia mampu untuk kita dapatkan rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Allah sayang kepada hamba yang sentiasa beribadah yang sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan maksiat yang boleh menyebabkan hati yang hati kita dengan sebab maksiat yang banyak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Akhirnya kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya kita tidak dapat syurga yang kita dapat dalam rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak, nak jadikan amal ibadah kita itu sebagai asbab untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kita laksanakan ibadah kita itu dengan cantik dengan dengan sempurna. Maka pada pagi ini tuan kita kena satu lagi masalah kita yaitu muafiq dan muskuk Dalam masyarakat ibadah sebagai surat berjemaah Maka meskipun kita kena memasukkan dalam surat berjemaah Khususnya dalam semayang sendiri kita ganti Kerana semayang ini yang disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka cantiklah Baru lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya Kalau tuan-tuan itu berkeling lagi hati akan mengumpang dua Dan mereka Ya Pak Mertua pula umum lima jika Dan mereka sendiri Pak Mentua banyak selamat tadi. Orang kurangnya tuan-tuan syarikat Pak Mentua lalu Mesejis bersama kelalang Abarulah ah, beliau pergi Pergi mati Allah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak tekel kasih sayang Allah. Kita kena persembahkan sebahagian kita yang indah, cantik dan indah, ya, maka baru dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya melalui ibadat salat saja. Belum puasa, belum zakat ni, banyak lagi. Semayang kita pun dah puja kaki Puasa kita pun dah dilakukan Puasa daripada pagi sampai petang Yang menyebabkan banyak daripada Ibadat Habis Ya Tuan Kita berkemaskan lah segala amal ibadat kita Baik tuan-tuan dan saya Bersama seluruh kita Usaha untuk berkemaskan amal ibadat kita Dan tegaskan amal ibadat kita Ya Agar Ibadat kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Benar-benar Ha, dipandang dan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kita Allah sekalian eh, pada pagi ini tuan-tuan akan bicara tentang muafiq dan masbuk di dalam solat berjemaah. Tuan-tuan mungkin dah tahu dah kan selalu dah dengar tentang muafiq dan masbuk ni. Ya? Eh. Ha, nah, sebab orang orang zaman sahabat utama ni dia eh, dia usul lebih hebat orang kan Mopik dan Moskow memang dalam kepala Cuma apa yang saya suka baca ini Tuan sebagai respiros, sebagai peringatan kembali ya, Peringatan kepada saya dan peringatan kepada Tuan-Tuan Kita uh, kemaskan kembali ya, Apa itu Mopik, apa itu Moskow dalam dalam kita Tuan-Tuan, kami kata Allah sekalian Makmur dalam salat berjumaat dan bagi kepada dua jadi bila kita solat berjemaah sebagai makmum tuan Ya, sebagai makmum maka dia tidak boleh lari daripada dua perkara. Yaitu makmum yang makmum dan makmum yang muafi. Jadi tuan-tuan yang datang semuanya hari-hari dan tuan-tuan tuan-tuan sedar tak? Kalau tuan-tuan duduk kat mana? Dekat muafi ke dekat masbuk ke? Kadang-kadang kita memaham maksud ini orang yang terlepas satu rakaat ke dua rakaat. Itu maksud. Itu kita faham contohnya. Sebenarnya tidak ada sebenarnya. Di tengah-tengah sembahyang itu dia berlaku yang mas maksud. Ya. Jadi di mana kita berlaku dalam hari ini sembahyang? Ya. Di tempat muafiqah, di tempat maksud. Dan bagaimana tuan-tuan membezakan apa itu muafiq, apa itu makhluk. Yeah. Apa itu masbuk? Masbuk mungkin kita boleh jawab kan? Ha? Adik, apa itu mufik ni? tanya seorang-seorang apa itu muafiq kita hanya nak cerita muafiq yang cukup panjang sangat tuan-tuan tak cukup masa kita okay. baik kita ambil uh, ah, ah, muafiq kan tuan-tuan ya baik apa itu muafiq dan ada adakah anda seorang muafiq atau mampu dua benda ni tuan-tuan boleh jawab ini saya tak boleh nak menjawab ya, sebab saya jawab sendiri Sebelum saya nak buka ni, saya terjawab ini Aku adalah dalam pemikiran tuan-tuan dan ilmu yang ada pada tuan-tuan Aku akan menjadikan Apa itu muafiq dan adakah ah, tuan-tuan eh, semayang ini duduk di mana? Subuh tadi duduk di mana? Muafiq kan masuk muka? Ya? Contoh kita ada Ya? Imam kita masih sedap kan aku Subuh pun masuk tadi Jangan dekat Lapsa baru dia Pulut sekitar rumah pula. Tiba-tiba tak sempat. Habis berkata imam al-Quran. Sebab ayah. Tunggu sedap dengan suara imam. Yang juga pula karwan kan? Ha? Jadi dia boleh berikan. Contoh tak sempat untuk berkata. Tapi, tapi kita pilih berkata sama dengan imam. Di mana dia boleh berkata. Ini penting untuk supaya tidak. Tidak berkata ya, yang kita buat kita ingat betul dah masuk tetapi mungkin ataupun kita kata ini mungkin jadi kita masuk mungkin ya <clears throat> arti mungkin ialah mereka yang sempat berdiri bersama imam dalam tempoh masa yang memuatkan bacaan fatihah dengan berdasarkan kepada bacaan yang sederhana Muafiknya punya mereka sempat begini dengan dengan dengan imam. Takbir terhalang punya imam ataupun lewat sedikit tak kau. Tetapi bila dia takbir terhalang tu dalam tempo itu dengan tempo rukuk imam itu sempat lah dibaca pada yang tu kira sempat lah. pada huruf pada bacaan yang sederhana. Tidak dikira pada bacaan diri dia mungkin dia baca cepat ataupun baca imam imam yang baca tak tak Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kami bilang bukan bosan. Tak ini dia. Bacaan yang sederhana, sederhana yang murah bagi Allah. Jadi kalau dalam bacaan yang sederhana itu pun tidak sempat dia, ayat, eh, eh, sempat dia bersama dengan imam. Sekiranya dia sempat tempoh itu bersama dengan imam, maka itu dipanggil muafiq. Mu ya. Muhasib. Contoh kita kata orang yang tidak lagi boleh. Ya. Imam yang tadi terakam, kita baru buka pintu. Imam yang baca fatihah, ya. habis baca fatihah. Kita masuk. Imam baca surah, surah sajalah. Ya. Kita pun Allah. Allah Allah. Imam berusaha sejadah Nak sampai sejadah sampai kepada Habis sejadah pukul Sempat dapat saya pakai InsyaAllah sempat Makin itu, itu dipanggil muak Muafiq Ya, itu dipanggil muak Muafiq Baik Artinya muafiq ini ialah mereka yang sempat berdiri bersama imam Dalam tempoh masa yang memuakkan bacaan fatihah Artinya dalam masa ini muat untuk baca fatihah Ini muat di masa untuk saya masa kampung saya muat lah. Boleh kalau baca dalam tu, boleh baca macam apa dalam masa tu. Ha. Dengan berdasarkan kepada baca nasihat, saya akan baca. Tidak cepat atau lambat dan tidak diukur dengan bacaan dirinya sendiri atau imamnya sendiri. Lah. Kena baca huruf kebanyakan orang baca sederhana lainnya lah. sebenarnya. Ha, jadi kalau sempat, itu dia panggil muafiq. Mufti juga diartikan sebagai makmum yang mempunyai masa yang cukup untuk membaca fatihahnya dalam masa imam diam, imam berdiri dengan bacaan sederhana. Artinya, dibaca mufti juga ini pendapat ulama yang lain yang dia dia definisikan. Dibaca mufti juga ialah makni orang makmum yang mempunyai masa yang cukup untuk baca fatihah ketika mana imam berdiri. Itu bagaimana? dia sebabnya telingatlah semua mufti. Kewajiban seorang makmum yang mufti. Bila kita sebagai seorang mufti tuan awalnya sempat bertempatnya adalah keadaan imam tadi masuk ini berdiri. Makmum yang mufti wajib membaca Fatihah dengan sempurna. Dia kedudukan tidak tadi awalnya sempat membaca Fatihah dalam masa yang sempat membaca Fatihah ketika ketika imam berdiri tadi Maka ketika itu wajib kita kita sempurnakan bacaan Fatihah itu. Tak boleh kita tinggalkan. Tidak harus kita meninggalkan sebagian pun daripada ayat apa? Fatihah tersempurna. Tak boleh dia tinggalkan Fatihah. Orang yang muafiq. Jadi orang yang muafiq wajib kita kena sempurnakan apa? Fatihah itu. Tak boleh tinggalkan. Tidak ditanggung ni imam. Syarikat tak. Imam tanggung. Imam tak tanggung tuan-tuan ni. Ha. Yang imam tanggung nanti ada, ada bab ni. Itu bab cukup tuan-tuan ya. Ha. Like. Ha. Ini mufik kan? Ya, mufik kan? Baik. Tidak harus terkemudian daripada imam dengan dua rukun fa'li tanpa usul. Jadi orang yang mufik tuan-tuan, dia mensempurnakan fatihah dia ketika oleh imam ini. Dan tidak harus kemudian daripada imam dengan dua kali. Kalau dia nak habiskan fatihah dia keluar, dia kena ingat. Tidak boleh imam ini tidak boleh menunggu dia daripada uh, sehingga dua rukun. Dua rukun ini, Dua rukun ini Walaupun perbuatan rukun ini punya pendek, apa itu rukun yang yang tidak? Ya, ini yang tanpa wujud. Ya, tanpa wujud. Orang wafid, ya, yang kemudian daripada imam tadi, tidak hafizkan wafiah hari tadi, yang tak ada wujud rukun pun. Wujud jadi tidak wujud. Tak ada wujud rukun, tak ada sebab wujudnya sakit, penyakit kau tidak. Ya tiba-tiba dia tanya Buat lambat kan Tak sempat baca Tapi imam dah nak buka Dia boleh ditinggal Kita beri imam sehingga dua hukum saja Iaitu rukuk dan yang eh, tidak Bila imam dah, dah nak pergi Dia kena habiskan Ya Baik Ingat eh, dua hukum Dua hukum pagi Dua hukum perbuatan Iaitu rukuk dan yang tidak Contoh ya. Imam Rukoh Imam Rukoh Kemudian yang silap Dan turun ke persidil Namun sedangkan makmum masih berdiri membaca apa? Fatihah ya. Imam masih lagi eh, Makmum masih lagi membaca Fatihah lagi Imam dah turun ke persidil Maka dia dah lebih daripada dua Rukun kaki Iaitu Rukoh dan Yakin Yang silap Maka bakal semayang Yang silap Ini orang Menjaga contoh Jangan kita buat main-main semayang dengan tak kuala imam itu. Kita ingatkan sampai tak sujud. Bukan. Orang yang tak ada uzur, uzur apa-apa. Dia saja-saja buat lambat. Sepuluh macam-macam yang ada ni kan. Dia tak boleh lukis daripada gua pun. Kita tak kau uzur. Ini kita takut tu kan. Kadang-kadang kita berhayal semua kan. Adapun jika kita kemudian makmum yang muafik daripada imam menjadi lebih waktu usulan tertentu maka hukumnya dimaafkan ketinggalan sehingga tiga waktu panjang dengan tujuan membaca fatihah atau menggunakan fatihah. Atau kalau ada kuburan, ya, contohnya dia ini memang yang jenis apa ya, baca lambat lah tertib memang dah semula jadi menciptakan ini memang bacaan semua orang kata lah. ya ha. ya maka itu dimaafkan dia ketinggalan sehingga tiga rukun tiga rukun tiga rukun yang panjang apa tiga rukun yang panjang tiga rukun yang panjang ialah rukun sujud pertama dan sujud kedua itu tiga rukun yang panjang ingat tuan-tuan Ya, tiga rukun yang panjang ialah rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. kedua. Bermakna dia boleh ketinggalan daripada imam sehingga mana imam rukuk yang imam sujud yang kedua. kedua. Kalau imam sujud yang kedua dia masih lagi berdiri lagi baca baca baca, imam pun naik dah. Eh? Dia tak rukuk lagi, maka bah, maka ya. Ada pun boleh Ektidar dan guru antara-antara dua sudut itu rukun yang baik dan dia tak boleh panjangkan ha, tidak boleh panjang-panjang sekadar kita bersama Allah menghamidah dan baca uh, doa ya <coughs> itu contohnya keringat Baik, bila sebut tentang masalah muafiq ini, dia ada beberapa masalah. Ya ada beberapa masalah ya disebut dalam al-salam muwaffiq bagi baik jika makmum muwaffiq selesai membaca Fatihah ya jika makmum yang muwaffiq selesai membaca Fatihah sedangkan imam sedang sujud kedua makmum muwaffiq selesai membaca Fatihah sedangkan imam sujud sujud kedua maka hendaklah dia rukuk dan lakukan kerja semayang yang berkertik semayang dirinya kerana belum berlaku ke atasnya tidur bulan panjang. Dia maksudnya macam itu. Kan? Ya. Bila sampai imam sepertinya rokok itu, dia pun habis baca kutian, dia kenal cepat-cepat rokok. Allah berkata. Bila dia rokok, walaupun dia kedua imam, terus dia kedua imam, bila dia bangun, tidak tidak ketinggalan tiga rukun sebab kita dah masuk rukun rukun ya dia tak jadi tiga dia jadi dua jadi tidaklah bakal semak semayang nah, tapi kalau kita masih sujud imam panggung dia masih lebih tinggi lagi dengan itu bak apa ya sampai dia ya. imam sujud semua kita mesti kita rukunkan Imam panggung, dia pun panggung, maka itu ada dua pun saja tidak tidak membatalkan sunat mayat. Kalau tiga pun dia batal. Itu mah mungkin. <clears throat> Jadi bila bila kita kena ikut lah. Contohnya kita kena kan? Imam Imam sujud dia berbuat. Imam bangun terus makan kedua. Dia kena buat sekali tu. Sujud pertama, sujud kedua, dia kena buat. Dan kena bangun sama imam. Balik ya. Empat ya. Kena ikut Dan dia mendapat rakan tu dia dapat Ya Dia dapat rakan Baik Masalah kedua Apabila makmum selesai dia bersujud yang kedua Apabila makmum selesai dia bersujud kedua tadi Lalu dia bangun berdiri untuk mencapatnya pada rakan yang kedua kalau tidak berpunya imam ketika itu dalam rukuk, imam itu patlah. Ya. Tak baca tak baca surah dan baca fatihah di dalam rukuk sendirian. Kalau dia berpunya imam pun bila dia bangun dan baca fatihah, tiba-tiba imam ketika itu dalam rukuk dah. Cepat sangat imam baca fatihah kan. Maka dia lagi rukuk bersama imam. Dia kena rukuk bersama imam. Terus tak payah baca fatihah ya. Dan bukanlah daripada daripadanya pada rakyat Kerana dia dikira sebagai masbuk pada rakyat ini yang kita tadi masuk dalam setengah rakaat rakaat bukan yang masuk ke artinya kita tinggal kalau satu rakaat masuk ke sini kita datang ke rumah oh mana satu rakaat ini satu rakaat apa? Itu kan itu saja yang dikatakan masuk itu pun masuk juga tetapi ada juga masuk dalam ketika mana pertanyaan rakaat rakaat itu kan eh? kadang kita tak pasangan kita bangun kalau kan Tapi mungkin tak berlaku di sini lah. Kalau di sini baca panjang-panjang kan. Lah. Kalau seperti imam tu dia kuliah, itu Allah. <coughs> Baik. Ada. Maka jika dapat. Saya dimasukkan. Apabila makmum sudah di kesujudnya kedua, lalu dia bangun berdiri untuk baca fatihah, kalau mendapatinya imam ketika itu dan rokok, maka hendaklah dia rokok bersama imam dan buburlah daripadanya bacaan fatihah kerana dia tidak masuk pada rakan pada kata tidak masuk. Maka jika ia mendapat pemahaman dalam rukuk pesan iman, imam rukuk lagi itu dapat rukuk pesan iman itu pemahaman. Apa nak pemahaman? Aku sebelum dalam rukuk imam belum lagi angkat pada dia. Ia sempat rukuk dan pemahaman sama imam, ya. Maka rakaat ini dikira. Rakaat ini dikira. Sebab masuk ini hadirlah mendapat rukuk bersama imam serta tamani tamani. Jika sebaliknya, artinya bila dia atau eh, sebaliknya maksudnya apabila imam tadi rukuk tadi dia rukuk ini waktu bangun tak lupa tamani Imam jadi sifatnya semayan. Maka rakan itu tidak jadi dikira. Dia dikira mas, tidak jadi dikira. Artinya dia kena ikut juga. Tapi dia kena tambah satu rakan, satu rakan. Selepas salat imam. Contohnya memotong jalan. Ini kita berlaku ayah ni contohnya. Nak tak nak kita kena? Kena belajar. Ya? Atau bukan dah tahu dah. Alhamdulillah insyaAllah tahu dah ni. Cuma kita nak mengingatkan balik yang pagi-pagi ni. Betul? Ha, kena, kena main balik lah. Ya? Kena ingatkan balik. Baik. Masalah yang ketiga. Ada pun jika makmum yang selesai dengan sujud di dua bangun. Bila waktunya imam masih kiam, artinya belum rukuk. Yang tadi dah rukuk, ini belum rukuk. Satu, sekiranya sempat berdiri bersama imam dalam pada masa mencukupi untuk membaca fatihah, maka ia muafik. Ha, ya. Kalau imam dalam keadaan ini berkotehan, lah, dia masih ada kesempatan panjang, sempat dia kira dia sebagai masyarakat, maka dia dikira orang yang mu muafik dengan hukumnya tak tidak. Dia dikira mu muafik. Wajib, bila muafik, itu benar. Hukum muafik ialah wajib yang menggunakan bacaan-bacaan khas, masyarakat dan dimaafkan ketinggalan tiga hukum yang panjang. Yaitu, rukun, sujud pertama dan sujud kedua. Makan itu ya, tapi itu tak boleh. Ya. Ya, kalau imam belum belum ni kena kena bila imam rukuk, ha, situ ada dua lima keadaan. Baik, yang kedua, sebaliknya jika tidak sempat berdiri bersama imam, sekadar masa yang tersebut, habis dalam ah, masa yang baca fatihah tak sempat, maka ia adalah makhluk. Bila makhluk, wajib membaca fatihah sekadar yang ia dapat saja. ya. Contoh kita katakan Bila kita naik Masuk naik je Kalau dia eh, terpakat dia punya yang tubuh tu Kita naik je kan, Kita baru kerja di sekitar Imam berkata Kurhu Allah Wahad Allah Wahad Dia dia lupa Satu ayat dia masuk keluar Dia lah pendek Satu ayat satu Memang dia tak tak tak sempat baca-baca Maka kita, kita dia kena Ikuti Imam kita kalau Itu je mas Masbuk panggil Imam tak sempat Ya okay? Jadi kalau bisa sekadar alhamdulillah. Kalau bisa alhamdulillah rabbul alamin sampai situ pun kira kira. Ya, sekadar mana ya boleh baca saja. Sekiranya imam rukuk maka wajib ia rukuk tinggalkan bagi bacaan Fatihah ini ditanggung oleh imam sebagian masih dalam mas masbuk. Ya, jadi kita tidak beliaukan bahwa di mana kedudukan kita. Yang kebanyakan kita ialah muafik. Bila kita muafik ke mana kita? Dan banyak banyak masalah-masalah di tuan-tuan. Ya. Baik. Masalah keempat. Jika makmum yang selesai dan tersusun di bawah itu bangun berdiri. Makmum yang wafik makmum tadi. Lepas dari sujud yang kedua tadi. Dia bangun berdiri. Sedangkan imam sedang berada pada rukun selepas pada rukun. Apa itu tidak? Ya. Imam ini sepatutnya. Makmur pula jadi lambat Ya Kalau kamu imam pun Rukuk eksidak Makmur berdiri saja Tengok-tengok imam dah eksidak Apa perlu buat? Wajib dia pun bersama-sama imam pada perbuatannya Pembuatan imam dan tidaklah tambah satu rakaat lagi setelah imam memberi salam Menyerahkan dia tak dapat Bahawa dia tidak sempat rukuk bersama imam serta teman-teman imam nak kira dapat rakaat, tak dapat rakaat, tuan tengok. Dia dapat kata rukuk bersaingan sama imam serta malinah ataupun tidak. Kalau dapat rukuk bersama imam serta malinah, maka dapat rakaat. Kalau tak dapat rukuk bersama imam serta malinah, maka tak dapat rakaat. Di dia tak dapat, dia tambah satu rakaat, satu rakaat. Baik. Dan kemudian makmum daripada imam melebihi tiga rukun yang panjang. Ya. Baik. Ini masalah makmum dan kemudian daripada imam, eh, imam melebihi daripada tiga rukun yang panjang. Bila sebut tiga rukun yang panjang, saya katakan, rukun sejuk pertama dan sejuk kedua. Imam telah masuk rakaat kedua. Sedangkan makmum wakil masih membaca fatihah pada rakaat pertama. Ada orang bin yang masuk. Bismillah dua puluh kali Ya, imam rukuk kita rukuk ini sebagai kita habis dari dua puluh kali setiap ayat puluh kali banyak banyak tengok kita baca bismillah dua puluh kali. nasib nasibi kita baca alhamdulillah. Ya. Setiap ayat baca puluh kali, ajar kita kalau jadi imam betul kan itu. Ya. jadi orang yang yang waswas atau jadi imam tidak betul. Jadi kita nak dua puluh rakaat dulu. Ya. Tarawih. Kalau tinggal imam imam ya. ya. Jadi imam terlalu terkena kedua. Sedangkan makmum muafik masuk baca fatihah. Duk istilah itu. Imam dan masuk rekan kedua lah. Lalu dia kena niat mufarak. Mufarak ada dua kan? Sama ada dia niat mufarak. Artinya dia keluar daripada jadi makmum. Ya. Cerai daripada ini. Imam dia kena ikut kuat sendiri. Walaupun dia tak ikut perempah Dia ikut imam Dia tak ikut semayang Atau semayang dia, dia ikut imam imam dia Dan dia kena tambah satu rakan Satu rakan dia Berapa dia tertinggal dengan imam Dia kena tambah eh? ha. Itu kalau dia terkemudian Dia eh, lebih daripada Tapi dia punya Yang panjang Tak ada pilihan Ada ibu saja sama ada dia beberapa ataupun dia nak ikut imam juga tetapi dia kena tambah berapa rakaat yang dia tak sempat dengan, dengan imam lain ya sebab dia masuk dalam segi orang yang mau mengopi saya tentu kalau menuliskan ini banyak ya ada empat belas ya ha, ada empat belas Jadi kita malam ini nanti mulai ya Tuan-tuan siaran ya belum cukup lah sehingga sekadar Tuan-tuan sebagai misi masa kita dan apa saya mengharapkan Tuan-tuan karena ini hari-hari kita lakukan Jadi lepas ini kalau terletakkan aku benar ini mau pick up sekolah ya kena ingat. Bila kita mau pick kita ingat tadi kita kena habiskan apa wajib kita menggunakan fatihah sampai habis ya. Jadi berapa pengukiran yang terus mampu mengopik dan kemudian mempunyai mengopik dan kemudian daripada daripada imam dia ya semuanya tiga betul yang panjang dia lupa dalam empat belas kalau salah ya jadi saya saya cukup contoh lah sekali itu kemudian uh, apa yang kita kita ah, kenal pada hari ini sedikit sebenarnya dapat memberikan kita ilmu dan dapat memperbaiki amalan kita insyaAllah. لنقيم بين الله سبحانه وتعالى يقول لنا أقول قولي هذا وأستغفر الله مني ولكم من شيء المسلمين والمسلمات فاستغفروه ويقول المستغفرين ويزيد الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك عنا النافعة ونشرح قلبا خاشعا ونشرح يقينا صادقا ونشرح رزقا واسعا حلالا كريما اللهم اجعلنا ان هذا جمعا مفهوما وتفرقنا من بعد فرق محسوما ربنا اعلم في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار نسال الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم